desegne construi obiecto in en la aero. Ne himer casteloi, sed reale palpeblai obiectoi. Ni vivas en tridimensia spazio, cae ciu obiecto estas tridimensia. Iam de longe per tecnico nomata stereoscopio, homoi trovis la manieron – por crei cae vidigi bildoin, desegnoin, fotoin cae filmoin, ciui donas la illusion de tridimensio, similan al tiu creita fare de la duocula vid capablo de la homa vid sistemo. Dank al computilae technicoi, multae nun tempai filmoi cae televidiloi ebligas helpe de speciala oculvitroi, ocul vitroi tre impresan stereoscopian vidon. Trido, cae tri streceto do, ambau mallongigoi por tridimensio, indicas technologion quiu farigis nun tempe ne malhavebla modo ne nur en la filma cae televida campoi. Sed facte, vera trido revoluzio, commencigis per noviga tecnologio quiu ne creas tridimensia in bildo in de la realo, sed reala in obiecto in mem. Unu a tia realigo estas la trido printilo, quiu presmuldas tavolon post tavolo tridimensia in obiectoin tia printilo ne usas tradizian incon, sed nombron da aliai materialui. Israela entrepreno patentis printilon quiu muldas subiecto in per gis cent sep knedeblai materialoi sam tempe. Vidu exemple en la supra bildo la maqueton de automobilo productita fare de tiu 3D printilo usante sam tempe bund colorain, in kai gum similain plastoin Tiai materialoi, materialo post ilia spruzzigado pensu ciel el funzias normala in che spruzziga printilo rapide malmoligias cae permessas la spruzigadon de la sequa tavolo, tiel construante laugrade la obiecton, tavolon post tavolo. Compreneble depende de la grandezzo, complexezzo, cae nombro da componantai materialoi, la presmuldado povas postuli multain horoin. Sed imagu, oni povas usi cioccoladon cae producti dolcia in charma in besteto in por la infanui. Trido printilo e surprisas, sed despli surprisas vasta tempe presentita el trovo. Trido scribilo. Temas pri scribilo, kiu ebligas desegni tridimensie, tio estas ne nur skizi sur normala du dimensia folio, sed levi la scribilon cae daurigi la desegnon en la aero. Gia inventistoi emas gin difini tridimensia printilo tenebla en mane. Sed ver dire, tio ne estas giusta difino, char printi tridimensie signifas provisi machinon per aro da i datumoi detale prescribantai tridimensian shablonon de objecto. Tiam computila programo, utiligante tiuin geometria in datumoin, gvidos la lauta volan construadon de solida objecto. Male, la trido scribilo tute ne celas labori helpe de machino, sed nur mane. Pensu kiel l'araneo spinas sian araneajon. Tiu ci scribilo el metas plastan fadenon, quiu tui malmoligas e bligante solidan creadon de iu ain formo en la aero. Kie la trido printiloi, Ancao trido scribilo usas plaston nomatan abosso, usita inter alie por producti la famega in lego brichetuin. A parte por l'artistoi, tiu ci scribilo estas rimedo tute nova cae sugesta. Do oni pova santa uvidi, che ciam gi baldau estos vaste surmercatigita, mercatigita, gi furoros ancao te amatoroi cae infanoi, dank al dia facila usado cae suffice malalta preso. Se vi desiras pli practice compreni ciel la 3D scribilo vi povas specti la ci sube al crocitan filmeton en esperanto.